mangi modere. De tempo al tempo, aperas en la mondo nova dieto, quiu promesas miracloin relate alla sano de homoi. Gi eventuale farigias furora fenomeno, cae pos quelca iaroi tutte forgesigias. Inter tiui, eble la sola quiu conserva sian provitan valoron, estas la tiel nomata mediterranea dieto, sur base de folioi, legomoi, olivoleo, cae fishoi. Restas tamen ciam la intuizia ideo che nia maniero mangi certe influas nian sanon. Antau nelonge la conata internazia revuo Cell publicigis gravan studon pri dieto – ci foie oni pritractas ne kion oni manjas, sed kiom oni manjas. Fakte, iam de iom da tempo, sciencistoi scias che estas eble pli longigi la vivon de musoi cae primatoi, se ili manjas mal pli grandan quanton da calorioi, tiam ili vivas considerinde pli longan tempon. Cae crome, ili soferas mal pli ofte de la cutimai problemoi de maliunigio, cancero, diabeto, Alzheimer. Cae ple curiose, la dieto cun limigo de calorioi efficas nur en la mesa agio. Por la esploro, ili usis musoina en la agioi inter dec hoc cae 27 iaroi, cio equivalentas al homoi inter la quindeca cae 70 adio iaroi. Ili dividigis ie du grupoi. Unu grupo mangis lau vole, la alia recevis porzioin 30% mal pli grandain relate al calorioi ol la unua grupo la articolo liveris tutan panoramon de la shangioi ciui ocasas relate al agio cae dieto en ciu celo, cae en la intercomunicado inter celoi. Oni trovis che la agio influas la immunologian sistemon tiel che se oni mangias tro multe por la concerna agio, tiu sistemo mal Tio recte damagias la metabolismon cae la normalain procedoin de inflamo en la corpo. Citiui procedoi ciui devus esti normalai cae defendai farigas constantai cae agressai, cae pli rapidigas la maliunigion de la tuta organismo. Ce musoi cun limigita englutado de calorioi oni montris che iliai genoi, respondezai pritiui procedoi, funccias simile al tiui de iunai musoi. Compreneble, ne ciam oni raitas concludi che esploroi faritei per bestoi estas transmetteblei al homoi tutte simple. Oni devas fari pliain studoin, cae la strategioi devas esti zorgai. Tamen, iam existas clarae indicoi che manci malpli grand quante plibonigas bonigas la basaen criterioin por homa sano. Tiui clarigoi trovigas survoie lau la geneticae studoi. Versaine, la fenomeno de maliunigio dependas de epigeneticae factoroi, temas pri moleculoi quiui activigas au malactivigas certain schlossilain genoin. Ni attendu pliain studoin. Dume, prudento iam recomendas che ni mangiu pli modere, cae de tempo al tempo ec fastetu.